Katika miezi hiyo kumi na mbili kuna miezi minne mitukufu. Mtume saa sallam akiibainisha miezi hii mitukufu fi lbukhari bukhari an Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر alladhi baina jumada wa shaaban mtume saa sallam asema zama zinazunguka kama kawaida yake inna zamana qad istadara ka hayati yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ardh as-sanatu 12 shahra mwaka ni miezi 12 katika miezi hiyo ndiyo kuna hiyo miezi minne ambao ni thalathu mutawaliyat miezi mitatu imefuatana wa hiya dhulqaada wa dhulhijja muharram wa rajabu mudhar alladhi baina jumada wa shaaban mwezi huu mwezi wa rajab ni katika miezi mitukufu minne hiyo leo ni siku ya tatu katika daura hii ilmiya ya wafanyikazi, ndugu zetu wafanyikazi, mainjinia, madaktari, wahasibu na wengineo, kazi nyingi mmekusanyika hapa katika daura hii katika markazi hii Maimun, markaz Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqati ilmiyyah fi Pongwe, mji huu wa Tanga. Leo ni siku ya tatu katika daura hii, ndio nimepewa nafasi nikapewa maudhui ya kuzungumzia katika daura hii. Maudhui niliyopewa ni maudhui adhim, maudhui matukufu, maudhui mapana, maudhui marefu ni maudhui matukufu na ni maudhui mapana sana na marefu zaidi kuliko kimo changu hakuna shaka ni maudhu wa ilm wal-ulama fadlu al-ilmi wal-ulama fadla za ilmu na fadla za maulamaa ndugu zangu waislamu katika misingi ya da'wa salafia al alihtimam al-ihtimam wal-inayatu bil-ilm ash-shar'i wat fi ad kutilia umuhimu jambo hili la ilmu na kupata elimu ya dini ni katika misingi mikubwa ya da'wa as-salafia al-ma'suma wakati jamaa nyingine nyingi hazitilii umuhimu jambo hili la ilmu ya dini kuna jamaat nyingi kama zilivyoelezewa na Sheikh Abul Fadhil hafidhahullah ta'ala jamaa hizo nyingi ni waislamu lakini hawatilii umuhimu jambo hili la dini kama inavyotakiwa na Uislamu Uislamu umelitilia mkazo jambo hili la dini na kulipa kipaumbele jambo la ilmu ya dini. Uislamu umetilia mkazo sana, kwa sababu elimu ndiyo msingi, elimu ndiyo msingi wa ibadat, elimu ndiyo msingi wa dini mtu hawezi akamwabudu Allah kisawasawa bila kuwa na ilmu hii ya dini bali mtu hawezi akaishi vizuri bila kuwa na ilmu hii ya dini utasali vipi kama huna ilmu fiqhu salahu huijui utasali vipi utafunga vipi saumu ya Ramadhani inayotukabili insha Allah saumu hiyo utafunga vipi kama hujui hujui masharti ya saumu ni yapi hujui nguzo za saumu ni zipi hujui vinavyoharibu saumu ni vipi hujui vinavyopunguza thawabu za saumu ni vipi utafunga vipi haji kadhalika vipi utafanya haji kama hujasoma fiqhul haji kwa hiyo kila ibada ni hivyo kwa ilmu hii ya dini ndiyo msingi wa ibada zote alaqida sahiha utajua vipi utajuaje vipi itikadi sahihi ya waislamu ya uislamu kama hujasoma aqida kwa hiyo ilmu ndiyo msingi na Allah subhanahu wa ta'ala ukiangalia Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Muhammad ameamrisha ilmu kwanza فقال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم falam jua kwanza kabla hujasema lolote maswala ya dini kabla hujafanya vyovyote vitendo vya dini falam annahu la ilaha illa Allah amri ya Allah azza wa jalla jua kwamba la ilaha illa Allah Alimamu al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi ameweka mlango faqal bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Huu ni mlango unaoelezea kwamba ilmu kwanza, kabla ya kusema kauli yoyote ya dini, kabla ya kitendo cha chochote cha dini, jua kwanza, usome, ujue, fa'lam annahu la ilaha illa Allah الإمام ابن المنير rahimahullahu ta'ala akisherehesha unwan ya mlango huu al-Imam al-Bukhari istadalla bihadhi al-aya ametolea dalili aya hii kwa tarjama yake hiyo bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal akatolea dalili aya hii qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Jua kwanza kabla ya kauli yoyote au amali yoyote, jua kwanza ndiyo useme, jua kwanza ndiyo ufanye kitendo cha ibada. Huwezi ukafanya jambo kama huna ujuzi nalo. Idhan al-Imam Ibn Munayyir rahimahullahu ta'ala akisherehesha eh, عنوانه الإمام البخاري قال لأن العلم شرط لصحة القول والعمل علم ndiyo شرط يكسيه قولي kauli na شرط sharti عمل kusihi الإمام البخاري قال العلم قباب العلم قبل القول والعمل لماذا لأن العلم شرط لصحة القول والعمل Ilmu ndio sharti ya kusihi kitendo kauli, na ni sharti ya kusihi amal kuonesha ulazima wa jambo hili la ilmu. Ibada hazifanywi kwa kubabaisha na kubahatisha. Huwezi ukasali wababaisha babaisha, wabahatisha bahatisha. Hapana, haji hivyo hivyo. Huwezi ukafuata mkumbo wa watu tu, watu wenda na wewe wenda hujui watu enda wapi hujui watu wasema nini huko wakifika kuna ibada gani wafuata mkumbo wa watu manake wewe umevaa zile nguo nyeupe ihram na watu wamevaa wafuata tu mkumbo hapana lazima ujue fa'lam annahu la ilaha illa Allah zaka ni hivyo hivyo ibada zote zaka ina masharti yake zaka ina nisab ansiba utatoa kiasi gani lazima kusoma lazima jambo la kusoma kwa hiyo uislamu umelipa kipaumbele jambo hili la ilmu ndugu zangu nyinyi muwadhafun kila mmoja amesomea kazi yake hiyo anayoifanya kila mmoja amesomea Huwezi ukapewa nyumba tu ujenga hii ukaja mimi nataka kujenga nyumba wewe. Mimi nataka kujenga nyumba ile la ghorofa, ghorofa moja, ghorofa moja tu. Hujasomea uinjinia, utapewa kweli ujenge? Si siku ya pili tu itaanguka ngumu. Hujui vyuma ni, ni kiasi gani? Simenti inatakiwa ngapi? Mifuko mingapi? Huwezi umesomea. Kila kazi umeisomea. Kadhalika ibada za Allah lazima zisomewe haiwezekani kwamba wasali hujui kuswali wainama ukainuka ukainama ukainuka watu wakisalamu na watu wasalamu umekwenda zako sala ya vipi hiyo idhan fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walilmu'minina walmu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum kwa hiyo hakuna njia ya kujua ibada isipokuwa kwa ilmu. Ilmu ndiyo inayofungua uhakika wa kila kitu. Ilmu ndiyo kiongozi, ndiyo guide. Guide wa ibada ni, ni, ilmu. Ilmu ndiyo inaweka nuru njia na kukuonesha hii ndiyo njia ya sawa, hii ndiyo njia ambayo sio sawa, hii ndiyo haki, hii ndiyo batil. Ni ilmu يقول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين waambie hii ndiyo njia yangu qul hadhihi sabili waambie hii ndiyo njia yangu ad'u ila Allahi ala basira nalingania kwa Allah kwa basira al-adilla walbarahin na ilmu nalingania kwa Allah ala basira ana wa manittabaani mimi na wenye kunifuata wa subhanallah kutakasika kwa Allah na kila upungufu wa ma ana min almushrikin sikuwa mimi ni katika washirikina faqawluhu ta'ala ala basira ay ala burhanin wa hujja wa huma nafi nalingania kwa Allah وبرهان نحج ندليل وهما العلم النافع والعمل الصالح جيو برهان نحج الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة المبجل يقول رحمه الله الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب الناس ila alilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami watu wanahitajia ilmu zaidi kuliko mahitaji yao ya chakula na kinywaji annasu ila alilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami watu wanahitajia zaidi ilmu kuliko mahitaji yao ya chakula na kinywaji qala rahimahullah lianna linsana li يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين sababu mtu anahitajia chakula na kinywaji kwa siku mara moja au mbili mtu anahitajia chakula kwa siku mara moja au mbili unaweza ukala mara moja na ukaishi unaweza ukala mara mbili na ukaishi wacha wanaowalafi wakubwa wanaokula mara tano mara sita kwa siku kuna watu walafi sana kila baada ya masaa mawili chai sambusa bajia ndio nini sasa hivi sasa kila wanavyokula lakini si kama ilmu qala wa hajatuhu ila alilmi biadadi anfasihi mahitaji yake ya ilmu ni kwa idadi ya pumzi zake jinsi mtu alivyokuwa na haja ya ilmu ni kwa idadi ya pumzi mahitaji yake ya ilmu kuliko hiyo chakula annasu ila alilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wash-sharab lianna al-insana yahtaju ila at-ta'ami wash-sharabi fi al-yawmi marratan aw marratayn lakinna hajatahu ila al-ilmi biadadi anfasihi kila mahali panahitajia ilmu kila mahali panahitajia ilmu alimamu Ahmad ibn Hanbal akitoa maneno yake hayo ya kuonesha umuhimu wa jambo hili la ilmu. Na mara nyingi inapotajwa ilmu kwa kuachiliwa kama hivi, ni ilmu shar'i, ni elimu ya kisheria, ndio inakuwa ni mutlaq. Kusema ilmu moja kwa moja ni elimu ya kisheria, sababu elimu ya kidunia huwezi ukasema ilmu, lakini ina taqyid, ina qaid, ilmu tibi, elimu ya udaktari, ilmu alhandasa elimu ya uinjinia lakini ilmu mutlaqan ni elimu hii ya kidini mnifahamu inaposema alilmu kwa itlaq ni elimu hii ya sheria ya kidini kwa sababu elimu nyingine zote zina qaid ilmu tibbi ilmu alhandasa ilmu nini sijui kwa tunaelezea elimu hii ya kisheria maulama wanaigawa hii ilmu kwa sehemu mbili kwanza kuna ilmu ambayo ni ya lazima fardhu ainin ala kulli muslim ilmu ambayo ni lazima kwa kila muislamu mume na mke fardhu ain hii ni ya kwanza pili kuna ilmu ambayo ni fardhu kifaya wakisoma wengine baadhi wengine hawana madhambi hii ni fardhu kifaya lakini fardhu aini ni lazima kila muislamu asome elimu hiyo sehemu nyingine ni fardhu kifaya sio lazima kila muislamu wakisoma baadhi tu inatosha wengine hawana madhambi hii ya kwanza fardhu aini ndiyo iliyosemea Sheikhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala kama fi al-usul thalatha qala rahimahullah i'lam rahimakallah أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة هيجي فرض عين كم جوا الله سبحانه وتعالى العلم بكم جوا الله سبحانه وتعالى na kumjua mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kujua dini ya Uislamu kwa dalili alilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adilla hii ni elimu ya lazima kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kumjua mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam kujua dini ya Uislamu kwa dalili hii ni lazima. Utamjuaje Allah kama hujamsoma, hujasoma aqida, ukajua majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukajua sifa zake tukufu, ukajua majina yake mazuri, ukajua rububiyatuhu na uluhiyatuhu Vipi utamjua Allah subhanahu wa ta'ala kama hujasoma jambo la aqida na tauhid? Kadhalik kumjua mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kujua nasaba yake, kujua watoto wake, kujua jihadi yake mtume sallam, tarikhi yake, historia yake. Kuna vijana wa Kiislamu sasa hivi, vijana wa Kiislamu wanajua wachezaji boli wachezaji mpira tena makafiri wanajua jina lake jina la baba yake jina la babu yake mshahara anaopata kwa wiki watoto wake wachezaji mpira makafiri wapo vijana wa Kiislamu wanajua hivyo walivyo wapumbavu wakubwa hawajui majina ya mtume sala sallam hawajui watoto wake mtume sala sallam lakini wanajua wachezaji mipira tena majina yao magumu gwili sijui gwili nini sijui huko jina hilo wanajua majina hayo watoto wa Kiislamu wao kwa hiyo wajibu wetu ni kumjua Allah azza wa jalla na kumjua mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kujua dini ya Uislamu kwa dalili Alimamu Ahmad rahimahullah alipoulizwa ma yajibu ala almuslimi an yataallamahu, mambo ambayo ni lazima kwa muislamu kuyasoma na kuyajua. Alipoulizwa Imam Ahmad faqala rahimahullah, yajibu an yatluba min alilmi ma yaqumu bihi dinuhu, ni lazima muislamu atafute katika ilmu mambo ambayo dini yake itasimama kwa mambo hayo. Yajibu an yatluba min alilmi ma yaqumu bihi dinuhu akaulizwa mithla ayi shay mfano wa jambo gani qala alladhi la yasauhu jahluhu jambo ambalo haijuzu kutolijua lazima ajifundishe na ajue jambo ambalo haijuzu kutolijua salatuhu siyamuhu wa nahwu dhalik sala yake saumu yake na mfano wa hayo haifai, haijuzu kwa Muislamu kwamba hajui sala, haijuzu kwa Muislamu kwamba hajui saumu na mfano wa hayo. Ibada ya sala siyo ndogo, ibada ya sala siyo ndogo. Maulamaa wametunga rasail na muallafat kuelezea ibada hii ya sala, ina hukumu nyingi. Ma min alimin illa waallafa fi salah imma katunga risala au kitabu muallaf kwa ajili ya kuelezea sala Sheikh bin Baz rahimahullah anayo sifatu sala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anayo sifatu sala Sheikh Mughbil Sheikh Al-Albani anayo kila mwana wa chuoni ametunga katika sala الشيخ الباني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها الشيخ الباني رحمه الله أنا هيو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها الشيخ بازمول محمد عمر بازمول حفظه الله أمي فني شرحي lazima kila mwanafunzi awe na hiyo sifatu salati nabii sallam ya Sheikh Albani min at-takbir ila at-taslim kaannaka taraha kwa kila mwana wa chuoni ametunga ibada hii ya sala na kuielezea kirefu sio ibada ndogo inatakiwa isomwe Mtume صلى الله عليه وسلم anasemaje katika hadithi ya Malik ibn al-Huwayth fi al-Bukhari Malik ibn Huwaith radhiallahu anhu amepokea kwa Mtume saa sallam hadithi, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikiswali. Anawaambia masahaba, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikiswali. Kwa masahaba wamemwona Mtume sa sallam, wakanukuu sala yake, wakawafundisha tabiin tabiunna wakawafundisha atba'u tabi'in mpaka kufikia kwetu lazima tusali kama alivyosali mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam uwezi ukasali kwa kubahatisha au kwa unavyojua wewe la sababu mtume amefanya sallu kama raaitumuni usalli swalini kama mlivyoniona nikisali kwa lazima tusali kama alivyosali mtume sallallahu alayhi wasallam tusisali kama tunavyopenda sisi hapana sasa utaswali vipi kama alivyoswali Mtume wa sallam? Lazima usome, lazima usome ujue Mtume aliswali vipi. Kadhalika haj hadithi ya Jabir ibn Abdillahi eh, radhiyallahu anhuma fi sahihi Muslim, khudhu anni manasikakum, Mtume anasema khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu ibada zenu za haji. Lazima kuhiji hajjata nabii sallallahu alayhi wasallam, alivyohiji mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa utafanya haji vipi kama hujaisoma ibada ya haji? Kwa lazima ibada zifanywe kama alivyozifanya mtume wa sallam, ndivyo alivyoamrisha mwenyewe, sallu kama raaitumuni usalli. Idhan ni lazima kwa kila mtu ajifundishe misingi hii ya ibada usuli liiman misingi ya imani sheria za Uislamu mambo ambayo ni lazima kujiepusha nayo katika muharramat lazima ajue ili ajiepushe nayo mambo ambayo ni halali kuyafanya katika miamala hii kuuza kununua kukodisha mikopo ya halali lazima muislamu ajue haya ndio hayo ambayo aliosema limamu Ahmad ma la yasau lmuslima jahluhu, mambo ambayo haifai muislamu kutoyajua. Ni lazima hayo kila muislamu ayajue, mwanamme na mwanamke lazima. Hiyo ni ibada ya lazima, faradhi ya ilmu ya lazima ni hiyo. Ya pili, hii fardhu kifaya, fardhi ya kutoshelezana. Wakisoma baadhi, wengine hawana madhambi hii ndio fardhu kifaya. Kuna ilmu ambayo kujifundisha sio lazima, wakijifundisha baadhi, wengine hawana madhambi. Kwa mfano e, masala ya mawarith, hukmu almawarith, mirathi. Amekufa mume, amemwacha mke na watoto. Sasa mke atarithi nini? Watoto atarithi nini? Amekufa baba, amemwacha mke wake na watoto na wajukuu hii wakijua baadhi, wengine hawana madhambi. Ahkamul wasaya, wasia sio lazima kila muislamu ajue hukumu za wasaya, sio lazima. Wakijua baadhi, wengine hawana madhambi. Hii ni fardhu kifaya kusoma elimu hiyo, lakini pia wanasema kujishughulisha na ilmu hiyo pia ni aula kuliko hata kusali sala za sunna hizo ilmu ambazo si lazima kujifundisha pia ni aula mtu asome hata kulipo kuswali sala za sunna ajifundishe na kushughulika na ilmu hiyo ya kujua hiyo ambayo ni fardhu kifaya ibn mas'ud radhiyallahu anhu as-sahabi al-jalil yaqul la an ajlisa fi majlis fiqhin sa'a ahabbu ilayya min siyami yawmin wa qiyami layla kukaa katika majlisi ya ilmu kwa saa moja jisaa moja kukaa katika majlisi ya ilmu saa moja saa moja ahabu ilayya min siyami yaumin wa qiyami leila napenda sana hivyo kuliko kufunga siku moja na kufanya ibada ya usiku mmoja kukaa katika majlisi ya ilmu kukaa katika majlisi ya ilmu nikapata ilmu ni aula napenda sana kuliko kufunga siku moja saumu ya sunna na kufanya ibada za usiku ambazo sio za lazima kadhalik alimamu shafi'i almuttalibi rahimahullah yaqul talabul ilmi afdalu min salati nafila kutafuta ilmu ni bora sana kuliko sala ya sunna kutafuta ilmu ni bora sana kuliko kusali sala ya sunna hawa salaf wakitilia umuhimu jambo hilo la kutafuta ilmu mtume saa sallam yaqul talabul ilmi faridatun ala kulli muslim kutafuta ilmu ni lazima kwa kila muislamu mwanamme na mwanamke talabul ilmi faridatun ala kulli muslim kwa jambo la ilmu uislamu umelipa kipaumbele kila alivyo mtu anawajibika kusoma ilmu hii ni dini ya ilmu si dini ya ujinga hii ni dini ya ilmu Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala yaqul al-ilmu bimanzilati al-islam wal-jahlu bimanzilati al-kufr ilmu iko katika daraja ya uislamu ujinga uko katika daraja ya ukafiri al-ilmu bimanzilati al-islam wal-jahl bimanzilati al-kufr jinsi salaf wanavyohimiza na kutilia mkazo jambo hili la ilmu ya dini, kwa kila mtu alivyo anawajibika kusoma elimu hii ya dini, ni lazima kwa ajili ya ibada zake, kwa ajili ya akida yake sahiha. Kuna akida nyingi zinasambazwa, kuna akida nyingi, itikadi nyingi. jahamia wana itikadi zao, Jabaria wana itikadi zao, Murjia wana itikadi zao kuna itikadi nyingi kwa itikadi sahiha lazima kuisoma ili kuijua vinginevyo utapotezwa utapotezwa na watu makhawarij na itikadi zao eh sasa wewe kukutana na mtu tu wewe wasemaje wasemaje kuhusu Allah Allah yuko wapi Amia ah, sema Allah yuko kila mahali tu bwana eh hey, kila mahali yupo kama hujasoma si atakubeba wewe kupeleke tu eh akupeleke tu kumbe ni akida ya jahamia anakupeleka tu akida potofu za jahamia hujui hujasoma akida lazima kusoma